20-ci bab. Hazreti İsa sözünü davamlaştırıp bundaq dedi. Çünki Ərişnin padşahlığı bir yer egisigə oxşaydı. Yer egisi üzüm zarlığını işləşkə adam yallaş üçün qaq səhərdə sırtqı çıxıbdı. O işləmişlərinin künlügigə bir kümüş təngidin berişki kelişib, ulani üzüm zarlığı əvətibdi. Saat 9 ətrafıda o yeni sırtqı çıxıb, базада бека yurgan boshqa kishilarni ko'ribdi ularga sizlarni uzumzorligimga berib ishlanglar haqinglarni muvofiq beraman debdi ular uzumzorlikqa beribdi tush vaqtida va tushdan keyin soat uchlarda u qaytib chiqib yana shundoq ishlamchilardan bir nachini yollabdi soat beshlarda chiqqanida u yerda tug'an yana boshqalarni ko'rib ulardan nima uchun bu yerda kun bo'yi bekor yursizlar deb so'rabdi bizni hech kim yalimidi deb javob qaytiribdi ular bundaqda sizlarmi uzumzorlig'imga berib ishlanglar debdi yer egisi ularga kashqurullig'i yer egisi g'o'jidorga ishlamchilarni chaqirib eng oxirida kelganlardan boshlab eng avval kelganlargicha hammasining ish haqqini ber debdi tushdan keyin soat beshda ishga tushganlar kelib g'o'jidordan bir kumush tangidin ilishibdi eng avval ishga tushganlar teximi ko'p ishakka olimizg'u deb o'ylashibdi biroq uloq navbat kelganda g'o'jidor ulog'imu bir kumush tangidin beribdi ular ishaqni olgandan keyin yer egisini ranjib keyin kelganlar faqat bir soatli ishildi biroq siz ularga kun bo'yi qattiq issiqda azob chekkan bizga o'xshash haq berdingiz deyishibdi yer egisi ularning biriga مندخ javob qaytiribdi birodar sanga nohaqlik qilganim yo'q sen bilan bir kumush tangiga kelishmaganmidiq haqingni ilib qaytib ketgin keyin kelganlagimu sanga o'xshash bo'lsam nima bo'pti o'z pulimni o'zim bilgancha ishiltish huquqim yo'qmi sehiyligimni ko'rolmayotamsaye demak oxirgi bo'g'onlar kelgusida oldinqilar bo'ladi oldingi bo'g'onlar kelgusida oxirqilar bo'ladi hazrati ayso yerusalimga ketib yetib yo'lda 12 shogirdini bir chatga tortib ularga mundoq dedi mana biz hozir ketib ketyotimiz inson o'g'li oliy ruhoniylar va tavrot ustozlariga topshirildi ular uni o'lim jazosiga mahkum qilib rimliklarga topshirib berdi rimliklar uni masxira qilib qamchilab kresga mixlaydi lekin u uchinchi kuni qayta tirilidi shu chog'da zabadiyning ayoli o'n ikki shogird ichidagi ikki o'g'ilni ilib hazrati aysoni oldiga keldi va uningga ta'zim qilib turib bir talfi borlig'ini aytdi nima talfingiz bor deb so'rdi hazrati ayso ayol uningga qabul qilg'aysiz sizning podshohlig'ingizda bu ikki o'g'limdan biri o'ng yeningizda biri sol yeningizni o'ltirsin dedi sizlar nima talab qilganligingizni bilmayyapsizlar dedi hazrati ayso man ichadigan azob qadihini ichalamsizlar ichalaymiz deyishdi ular hazrati ayso ularga sizlar haqiqatanmi mening azob qadihimga o'rtoq bo'lasizlar biroq o'ng yoki sol yonimda o'tirishinglarga ruxsat qilish mening ixtiyorimda emas otam u o'rinlarni kimlarga tayyorlagan bo'lsa shular o'ltirdi buningdan xabar topgan boshqa o'n shogird bu ikki qiyinishidan xafa bo'ldi lekin hazrati ayso ularni yedig'i chaqirib mundoq dedi sizlarga ma'lum bu dunyodagi hukmronlar qo'l ostidagi xalq ustidan rahimsizlik bilan hokimiyat yurgizdi amirlari ularni qattiq qo'lliq bilan idora qiladi biroq sizlarning oranglarda bundoq ish bo'lmasin sizlardan kim martiblik bo'lishni xohlasa u qog'onlarga xizmat qilsin kim oldinqisi bo'lishni xohlasa u qog'onlarning quli bo'lsin inson o'g'limi boshqalarni o'ziga xizmat qildirg'ili emas boshqalarga xizmat qilg'ili va jinini pido qilish badiliga nurg'un odamlarni gunohdan ozod qilg'ili keldi ular erixa shardan ayrilganda to'p to'p kishilar hazrati aysoga agishib mandi yo'l bo'yida o'ltirgan ikki qorug'u hazrati aysoning u yerdan o'tib ketayotganini anglab ey taqsir podsho dovudning avlodi rahim qilg'oysiz deb tovlidi ko'pchilik ularni ayiblab unini chiqarmasligini aytdi lekin ular yo rabbim ey podsho dovudning avlodi bizga rahim qilg'aysiz deb texmi unlik to'lidi hazrati ayso qadimini to'xtatib ularni chaqirib mandin nemi talab qilasizlar deb so'radi yo rabbim ko'zlarimizni ochqaysiz deyishdi ular ularga ich og'ritgan hazrati ayso ularning ko'zlariga qo'lini takuzgan edi ko'zlari shu on ichilib ketdi ular hazrati aysoga ergishib mangdi